بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز सूरत पिया पढ़ूं सूरत शूरा हुन तर्जुमो सिंधीअ में करण जी कोशिशि कयूं पियासीं साईं ताज महमूद अमरोटी साहिब जो तर्जुमो साम्हूं आहे पर पोइ असां पंहिंजी तरफ़ां पंहिंजो जेका ॻाल्हि करणी आहे कोशिशि कयूं था पिया फरमाए थो त अलाह लतीफ़नि में उणिवीह आहे त वरी था पढ़ूं शुरू अॻु में पढ़ियोसीं ॿावीह ताईं टेवीह ताईं पर वरी हाणे उणिवीह खां शुरू था कयूं जीअं मज़मून जो त तसलसल क़ाइमु रहे अलाह फ़रमाए थो अल्लाह लतीफ़नि में ज़ुखमी शाह अलाह पंहिंजे ॿारनि ते लतीफ़ महिरबानी आहे <clears throat> पंहिंजे ॿारनि ते महिरबानी आहे जंहिंखे घुरे तंहिंखे जेतिरी वणेसि ओतिरी रोज़ी ॾींदो आहे मई इहे शाह यर मई इहे शाह जेतिरो जंहिंखे वणेसि तंहिंखे जेतिरो वहल कवी उल अज़ीज़ ऐं उहो सॻारो आहे कवी आहे ताक़त वारो आहे अज़ीज़ आहे अज़ीज़ी महाराज सगारो इज़त वारो ग़ालिबु आहे हुन खां पोइ फरमाए त मनकान यूरीदु सुनिया मनकान युरीदु हर सल आख़िरत नज़ी लहूफ़ी हर् सी जंहिं घुरियो हिन आख़िरत जो जी बनी घुरी जंहिं आख़िरत जी खेती घुरी हर्ष खेती आहे पोख मनकान यूरीद हर सल आख़िरत नदी लहूफ़ी हर् सी तंहिं लाइ संदसि पोख में वाधारो नज़िद ज़िद ज़िद माना वधी वधाइण ज़ियाद ज़्यादा ज़्यादा करण नज़िद असीं वधाईंदासूं नज़ीद लहूफ़ी हर् सी त हुनजे पोख में असीं वाधारो करियूं था वमन कान यूरी हर सल दुनिया त जंहिं हिन दुनिया जी पोख चाही हिन दुनिया जो फ़सुलु चाहियो हिन दुनिया जी <clears throat> खेती चाही हर सल दुनिया नूत ई मिन हा उन महां असीं ॾियूं था हुन वमा लहू फिल आख़िरत मिन नसीब हुनजो आख़िरत में को नसीबु कोन्हे आख़िरत में को हुनजो भाङो कोन्हे आख़िरत हुनमें जेको बि थींदो जनत उन में जनत में भाएवार कोन्हे हा जनम में घोड़ हुनजे लाइ जनम खुलियो पियो आहे उते वेंदो जनत जे चङाईअ में हुनजो भाङो कोन्हे इहो आख़िरत आख़िरत मिन नसीबु नसीब माना चङाई वारो नसीबु भलाई वारो जनत वारो नसीबु हुन में कोन्हे मनुखी कोन्हे हुन खां पोइ फरमायो वीह आयत हुई हाणे फरमाए थो अम लहम शुराओ शरूलोम्दीन मालमज़न छा हुननि खे के शरीक आहिनि अहिड़ा जन ॾांहुं सॾीनि था माण्हुनि खे शरूलोम मिनदीन पंहिंजी इबादत जे लाइ दीन जे लाइ मालामियाज़न बेला जंहिंजी अलाह ताला इजाज़त न ॾिनी आहे अलाह ताला हुकुमु कोन कयो आहे पर हिननि पंहिंजे हथां ठाहियो आहे हुन ॾांहुं शरीक था कनि उन ॾांहुं सॾीनि था हिते हिन ते ॼण कोई कमेंट अलाह ताल तरफ़ां त जेकॾहिं फ़ैसिले जो लफ़्ज़ु अॻु में ई कदा थी न चुको हुजे जिन्हनि खे कॾहिं मरिणो आहे हिनखे कॾहिं ख़तमु थियणो आहे उहो असां अॻु में ई फ़ैसिलो करे चुका आहियूं त जेकॾहिं उहो न थियलु हुजे हा त असां हिननि जो जेको फ़ैसिलो यकदमि करे वठूं हा मतिलबु त इहो माण्हू चवंदा छो कोन त छो न असां ते वरी माण्हू चवंदा पाण जेकॾहिं अहिड़ा आहियो सचा आहियो पैगम्बर आयो सचो त पोइ असां ते भले अज़ाबु अचे घुरियऊं अज़ाब ईअं पोइ अलाह ताला चयो त न असां जेको फ़ैसिलो करे छॾियो आहे कॾहिं तव्हां ते अज़ाबु ईंदो कंहिं वक़्तु ईंदो उहो असांजो फ़ैसिलो अॻु में ई आहे पर जे फ़ैसिलो न थियलु हुजे आहे त असीं झटि करे वठूं हा झटि करे वठूं हा पोइ वरी ॿियनि हंधनि ते अलाह ताला चयो त पोइ को बि शइ धरती ते रहियो कोन आहे सभु कंहिंखे जॾहिं ज़ुल्म कनि त मारे छॾियूं त पोइ कीअं दुनिया जो किसो भले ओला कलिमतुल फ़सल या ख़ुदि ज़ालमी अज़ाबलीम ज़ाल बेशक अज़ाब जेको आहे सो ॾुखोईंदड़ अज़ाब आहे अलम अलम अलमना आहे ॾुखियो आहे ॾुखियो अज़ाब आहे या मीम अलीम उहो जीअं पाण उर्दू सिंधी में लिखंदा आहियूं अलमनाक ॾुख नाक दर्दनाक दर्दनाकाब आहे ज़ालमी न मुशफ़क़ी मेम आहे कसबु पोइ हुते जॾहिं जान में वेंदा हुते ज़ालिमनि जी ॻाल्हि हुननि जे लाइ कहिड़ो पनिशमेंट आहे हुन जी ॻाल्हि हाणे हिते वाज़े थो वधी करे तरस ज़ालिमीन मुशफ़क़ी न मेम कसबू कसबू वाक्यनि बि पोइ हुते पाण हुते बीठा हूंदा वाके हुते ॼण बीठा हूंदा ऐं पंहिंजो अदाब जी जॻह ते पोइ उते डप में बीठा हूंदा तरह ज़ालमीन तूं ॾिसंदे त उहे ज़ालिम जेके आहिनि से बीठा ठहंदा मुशफ़क़ीन मुशफ़ in fear in state of fear ख़ौफ़ जे हालति में मां मिमाक छो जेको करे आया हुआ पोयां उन जो नतीजो हुनखे ॾिसणो हो त अहिड़ो ई असांखे मिलंदो हुन में ॼण डप में वीठा वलज़ीन पर जेके ईमान वारा वलज़ीन आमनू उहा मिल सवालियात जिन ईमान आंदो ऐं जिन चङा कम कया उहा मिल मिलिस फी रोज़ात जन्नात थिल जन्नात उहो जिनत जे बागनि में हूंदा लहमा शाहून इन हुननि जे लाइ अलाह वटि उहो आहे जेको हू चाहिनि था माइशाउनि जेको हू चाहिनि था लहम हुननि जे लाइ हुन लहम मा मायशाउनि हुननि जे लाइ उहो आहे जेको चाहिनि था इंदर भीम अलाह वटि हुननि जे लाइ उहो आहे जेको हू चाहिनि ज़ालिख उल फज़ल कबीर इहो जेको आहे सो वॾो फज़लु आहे वॾो महिरबानी अलाह ताला जी अदल छिटा ऐं न को फज़ फेरो कज फज़ल जो ई फज़ल आहे फज़ल फज़ल कबीर अलाह जो वॾो फज़ल कबीर वॾो आहे ज़ालिक लदी अलाह इबाद आमिनू आमनू वामिल सवालियात इहो उहो आहे जंहिंजी बशारत ॾिनी वई अलाह ताला ॾिनी आहे इबाद हुदीन आमनू हुननि ॿारनि खे जेके ईमान रखनि था ऐं अमिल सवालियात कनि था हाणे असांखे चयो असीं गुरू कोन था तव्हांखां कुला असल सलो कुमहिल अजल मवदत फिल खुरबा असांजा वेझा आहियो माइट आहियो अज़ीज़ आहियो दोस्त आहियो सुञाणो आहियो ॼाणूं आहियो इन करे उनजी मवदत था गुरू तव्हांखां पाण इहो पंहिंजे क़ुरेशन जे मुतालिक़ चई सघिबो त सभु जेके क़ुरेशी जन मञियो न थिए हीअ उन्हनि जे लाइ ॼण मञियो न थिए पोइ पाण हलबैथ त अलहमिल्ला उन्हनि त मञियो उन्हनि त यकदमि फ़ातिमा घर में पैदा थी हज़रत अली रज़ी अलाह ताला घर घर जो भाती हो हुन त मञियो त हीअ डायरेक्ट को उन्हनि ॾांहुं कोन्हे पर पोइ माण्हू चवंदा हीअ अलबैत ॾांहुं आहे अलबैतला अला आहे पोइ मतिलबु त हिन में अहिड़ी ॻाल्हि हर भरू कोन्हे त ॿी ॿियनि जे लाइ कोन्हे रुगो अलबैतला आहे या अलबैतला कोन्हे वग़ैरह अहिड़े हुन में झगड़े में न पइजे हीअ हीअ आहे जेके एड्रेस जेका आहे छा उन्हनि जे लाइ आहे जेके नथे पिए पिए हुजनि त भई तव्हांजो माइटु आहियां अबू लभ जे लाइ आहे या बू जहल जे लाइ आहे या बू जे लाइ उतबा जे लाइ फलाण इहे सभई माइटु आहे कुरेशी जेके हुआ मके में रहण वारा सभु कंहिं न कंहिं नमूने सां सभु जेके क़बाइल आहिनि हिजाज़ जा अरब जा उहे सभु रसोल सां अॻिते वञी मिलनि था माइटी मिटी आहे मतिलबु इन सिलसिले में इन करे पोइ हिन ॻाल्हि ते एॾो ज़ोर न लॻाइजे बसि हीअ फलाणे माना में आहे हिन जी हीअ फलाणी माना आहे जेको इहा माना न कंदो जेका असीं था करियूं त पोइ बसि हीअ हुनखे असीं क़तलु करे ॾींदासीं हुनखे ख़तमु कयो भई अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे हिन में मतिलबु जेका बि माना तव्हांखे सम्झि में अचे बि माराऊं कढियूं आहिनि पर हीअ लफ़्ज़ी माना सौ सिधी पई आहे त भई हीअ एड्रेस उन्हनि माण्हुनि खे आहे जेके ई मां नथा आणनि त भई आउं तव्हांजो माइटु आहियां मिटु आहियां दोस्त आहियां अहबाब बाबा आहियां तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि भला इन नमूने सां मञो तव्हां छो नथा मञो ॿी हुन जी ॻाल्हि हले पई न कुला असालु हले तव्हां खां अस पुछां घुरां त कोन थो त मूंखे हेतिरो ॾियो या होतिरो ॾियो ऐं तव्हांखे वाइज़ थो कराया नसीहत थो करिया मूंखे कुझु हेवस ॾियो मूंखे कोन थो घुरां तव्हां खां सवाइ हिन हिनजी जो क़रीब आहियां तव्हांजो वेझो आहियां माइटु आहियां हुनजी जेका मवदत कंपेशन जेको मुहबत जेका खपे हुनजी अलाह ताला चयो त ज़ाल ऐं मुड़ुस जे विच में असां मवद ऐं रहमत कई आहे विधी आहे त हीअ मवदत उहा आहे जेका माइटी मिठी में सलाह रहमी में मवद थींदी हुन उनजी आउं ॻाल्हि थो करियां त चए हुननि खे जेके नथा मञनि पिया हुननि खे त चए भई यकतरिफ़ हसनतन नज़द आहिनि नज़ी लहूफ़ी आहे हौसला जेको चङाई थो करे पियो उन उहो उनजो असीं वधाए वधाईंदासूं नज़िद लहू फी हा हुसननि हुन में असीं चङाई पाण वधाईंदासूं छो की चङाई जो कमु कंदो सुठे नमालनि जो कमु कंदो उनखे असीं चङाई वधाए ॾींदासूं वधाईंदासूं पाण इन अलाह ग़फ़ूरनि शकूर बेशक अलाह ताला जेको आहे सो बख़्शण वारो बि आहे ऐं शकूर शकूर इन सेंस में अलाह ताला आहे त हू एप्रिशिएट थो करे त तव्हां शुकुरु कयो शकूर इन सेंस में आहे त यानी जॾहिं तव्हां शुक्रु अदा था करो त अल्ला ताला खे ॻाल्हि वणे थी पसंदि थी अचे ऐं उहो उनजो उनखे एप्रीशिएट करे थो हिन माना बि शुकुरु आहे चवनि था त मोहम्मद कूड़ ठाहियो आहे अल्लाह ताला ते जेकॾहिं अलाह चाहे मतिलबु त जेकॾहिं तूं को कूड़ ठाहीं अलाह ताला खे ख़बर मतिलबु त कूड़ आयो त पोइ यख़्तिम यक्त में अलाह पोइ असां तुंहिंजे कल्ब ते असीं मोर हणी छॾियूं हूंदा साईं यश या यश ला यख़्तिम इलाह य अलाहल्बिक हक़ असीं जेको बातिल खे ईअं महव कंदासीं ईअं ख़तमु कंदासीं पंहिंजे हक़ सां हक़ बातिल ल हक़ ऐं हक़ खे जेको आहे सो हक़ असीं साबित कंदासूं त हक़ आहे यूहिक हक़ु भिक़ मां थी पंहिंजे लफ़्ज़नि सां पंहिंजे वर्डनि सां इन हू अलीमन बि ज़ात सदूर बेशक हू ॼाणे थो तव्हांजे सीननि में छा आहे सीननि में जूं ख़बरूं ॼाणे थो त भई पोइ हिन तर्जुमो साईं कयो आहे अमरोठी साहिबु भई अख़्तरफ़ जी माना थो कयां जेको चङाई कमाईंदो तंहिं लाइ उन में चङाई वधाईंदासूं ऐं छो त अलाह बक्षण हार ऐं कदुरु ॼाणण वारो कदुरु ॼाणण वारो शख़ूर जी माना कई त कदुरु ॼाणे थो ॼाणे तव्हांजो कदुरु कंदो गफूर आहे बक्श बक्शणहार आहे अम यकूलू नफ़्तरा अल अला आहे कज़बा आहे न तर्ज़मो फरमाईं त चवंदा आहिनि छा त पैगम्बर पाण अलाह ते कूड़ ठाहियो आहे पोइ जेकॾहिं अलाह घुरे त तुंहिंजी दिलि ते हुन मोहर हणी छॾे जेकॾहिं मतिलबु तूं जेकॾहिं कूड़ करी आहे त असां मोहर आणी छॾियूं पर तो कूड़ कोन कयो आहे तोखे मतिलबु सर्टिफिकेट ॾियूं था त तूं सही आहीं सचो आहीं तुंहिंजी शहादत सां ॾियूं तू हक़ ते आहीं व हिकु हक़ बि कलमात ई पोइ उनजो फ़रमाए थो त अलाह कूड़ खे नास कंदो आहे ऐं सचे दीन खे साबित कंदो आहे हक़ खे हक़ साबित कंदो आहे पंहिंजे सुखननि सां पंहिंजे ॻाल्हियुनि सां पंहिंजे जो क़ुर शरीफ़ जेको सां साबित थो करे बेशक उहो सीननि वारो कुझु ॼाणंदड़ आहे जेको अलीमुनि बिज़ात ज़ात अंदरि सीननि में जेको आहे सो ॼाणे थो वहूली यकबल तौबत इबाद ई वई आफ़ू अन सयात जो उल उहो ई आहे अलाह ताला अल आहे जेको यकबुल तौबत अन इबादी जो तौबत क़बूलु थो करे तौबा जेका आहे से पंहिंजे ॿारनि खां अन इबाद ई पंहिंजे ॿारनि खां तौबा क़बूलु थो करे वई आफ़ू अने सयात ऐं सयात कीअं अफ़ो करे थो सयात मुछरायूं जेके बुरायूं जेके गुनाह नंढा वॾा करियो था उहो अलाह ताला या आफ़ू उहो अफ़ो करे थो बख़्शे थो छॾे थो ॾिए ठीकु आहे बख़्श कयोसि तोखे छॾे भई याफ़ू अन सई आलम मां तफालून त छा था करियो उहो ॼाणे थो ॼाणे थो जेकी तव्हां करियो था भई आलम ऐं उहो ॼाणे थो जेकी तव्हां करियो था भई यस्त यस्तीबु लज़ीन आवालियात वई अज़ीद हुती फ़रमाए थो त ऐं जन ईमान आंदो आहे ऐं चङा कम कया आहिनि तनि जी दुआ क़बूल कंदो आहे भई यस्त जीब उल लज़ीन जीब मुजीब माना क़बूल थो करे यस्तजीबु उल लज़ीन आमनू जी जेके ईमान था आणनि ऐं जेके अमल साल था कनि हुननि जी दुआ क़बूल थो करे यस्त यस्तजीबल लज़ीन आमनू उहो मुंहिंजो सवालिहात फज़ल ई ऐं उन्हनि जे लाइ पंहिंजो फज़ल वधाए थो भई यज़ीद हुउमि या माना वधाइनि पर असां वटि हिंदुस्तान पाकिस्तान में उहो जेको यज़ीद हो ईमामनि जो दुश्मन पोइ उनजे करे हाणे बाक़ी लफ़्ज़ी असांखे कोन थो वणे को नालो कोन अलाह रखंदा आहिनि हिंदुस्तान पाकिस्तान कोन रखनि पर बिना त अरबनि खे छा माना ख़बर आहे वधायो असां अलाह वधायो अलाह वधायो माना इज़ीज़ इहो असांजो वीचारो दोस्त अला वधायो पाण वधायो जी माना अलाह ताला वधायो हुनखे माना इज़ीद अज़ीज़ माना वधायो न त इहा माना हुनजी हिकु ख़राबु कोन्हे दोस्ती माना सुठी आहे पर वीचारो माण्हू अहिड़ो पाणि हुनजे करे असां वटि बाक़ी हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐं वञो त अफ़गानिस्तान में केरु कोन रखे यज़दीद नालो न को मरवान को रखे नालो अलहमिल्ला पर पोइ अरब में आयो वियुसि पंहिंजो कमिरो जंहिं को मिलियो जीअं मरवान लॻे मुंहिंजे वरी मरवान कमरे में अची वियो आहे वॾी मुसीबत पर वेचारा मुस्लमाननि खे इन जी फ़िक्रु कोन्हे हीउ को फलाणो माण्हू हो ख़ासि जेको दुश्मन हो इमामनि जो इन ॻाल्हि जो उहो फ़िक्रु कोन्हे नालो नालो आहे हुनजे लाइ बसि पोइ ईअं अरब जेके आहे ईअं था कनि हिते जेको आहे माना ख़राबु कोन वधाइण सॉरीज़ीद पंहिंजो फ़ज़ल जेको आहे वधाए थोम अज़ाबदी ऐं काफ़िरनि जे लाइ हुन वटि काफ़िरनि जे लाइ वॾो शदीद आहे सख़्तु अज़ाब आहे अलाह लाल त फरमाईंदुसि जेकॾहिं आऊं कंहिंजो रिस्क वधाए छॾियां यानी जंहिंजो रिस्क घणो ॾेई थी छॾियमि घणो हूंदमि त हू बग़ावत कंदो अलाह ताला जे हुकुमन जी हिन राफ़ी कंदो ॾिसो बि कंदो ऐं तव्हां अक्सर ॾिसंदो जेके माण्हू शाहूकार आहिनि दौलतमंद आहिनि अलाह ताला हुनखे तमामु घणा तमामु थोरा माण्हू आहिनि जेके शाहूकार हूंदे बि हुननि में ह्यूमिलिटी हूंदी हुननि हेठां ई हूंदी नर नर्म पिणु हूंदो पर जेके शाहूकार ॾिसंदो घणो करे उहो वॾा मुतकबर हठीला ऐं वॾा ई वारा जो कंहिं माण्हू सां ॻाल्हाइणु पसंदि न कंदा कंहिं माण्हू सां उथणु वेहणु पसंदि न कंदा पोइ इहो अहिड़ा धरती ते जा ताला हिते चए थो त जेकॾहिं हू रिस्क मतिलबु माण्हू जो ईअं वधाए छॾियां त कंहिंजो भलो बसत लाहो रिस्क लेबादी ॿारनि जो ले फिल त धरती ते बग़ावत कंदा उहे ऐं फ़साद जेको कंदा आहे वॾा माण्हू था कनि उन्हनि खे वधीक खपे बिना खे हाणे हीउ जेको बि हींअर ॿाए त अमेरिका हीअ ई हू त जेके बि लिखतूं पढ़तियूं अचनि पियूं पोइ चवंदा इहे सभई पंहिंजा उहे जेके बैंकुनि वारा आहिनि हीअ आहिनि उहे जंगियूं उहे पिया कराइनि सॼी धरती ते ज़ुल्म जेको आहे कराइनि पिया इहे त असांखे वधीक भई छा कंदो बिना खाई पी केतिरो खाईंदो पहिरें केतिरो पहिरींदो मरो था वरी पोयां माना छा था छॾे था वञो भई छा कंदो हिननि खे पर माना उन्हनि खे वधीक खपे बिना खे धरती ते आज़ार वॾो जेको आहे उन्हनि जे बगा जेका धरती ते आहे सा इन्हनि शाहूकार माण्हुनि जे करे आहे पर पोइ के माण्हू आहिनि जेके शाहूकार बि आहिनि पोइ वरी सुठा जीअं अब्दुला अब्दुल कादर गीलानी साहिबु पंहिंजो हुयो हज़रत अबू बकर हो या हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़ या इहे माण्हू अब्दुला बिन जेके आहे से शाहूकार माण्हू आहे पर उन अलाह ताला जे रस्ते में ॾिनो हज़रत उस्तमान गनी हो हज़रत अली रज़ी अलाह ताला त शाहूकार कोन हुयो पर त बि जेको हुयुसि घर में उहो ॾींदो हुओ मतिलबु ॾियण वारा बि आहिनि अलाह जे राह म पंहिंजो अहिड़ा बि हुआ पोइ हज़रत अली रज़ी अला ताला ईअं मतिलबु गुरबत में हो जीअं रसोल्ला घर जो भाती होलो लिबादी वलाकिन यूनज़िल बेक़दर मुआशा जेको आहे जेतिरो आउं चाहियां थो ओतिरो ॾियां थो पंहिंजे कद में जेको चाहत मुताबिक़ मुंहिंजे ओतिरो ॾियां थो माण्हू खे वलाइकिनज़िल बे क़दर मुआइशाओ जीअं हू चाहे थो एतिरो लाहे थो एतिरो ॾिए थो माण्हू खे इन हू बेबादी ख़बीर बसीर पंहिंजे ॿारनि जे मुतालिक़ हू हर ख़बर रखे थो ऐं हू उन्हनि खे ॾिसे थो ॾिसंदो थो रहे ख़बीर बि आहे त बसीर बि आहे कॾहिं ईअं थो थिए जो माण्हू जे ॾुखार थो थी वञे हलो मींहुं कोन्ह थो वसे पोइ माण्हू कुनूत जी हालति में अची था वञनि फेमिन थो थी वञे त माण्हू मायूस थो थी वञे मायूसी जी हालति में पोइ अलाह ताला वरी नाज़ थो करे मींहुं मींहुं वसाए थो लज़ न ज़ैस गैस मींहुं मींहुं नाज़िल थो करे मींहुं वसाए थो मिम बादी माह कन थू हुन खां पोइ जो हू कन कान कुनू थी पइजी विया या मतिलबु मायूसी में पइजी विया हुनखे आसिरो लही वियो हलियो त अलाह ताला मदद कंदो वं सु रहमत हू अलाह ताला पंहिंजी रहमत जेका सो शावर थो करे पंहिंजो पखेड़े थो शावर थो करे यं सुर वहवल वलीहमीद हू बेशक हू वली आहे ऐं हमीद आ साराह वारो आहे ऐं हू दोस्ती वारो आहे मतिलबु दोस्त रखे माण्हुनि खे सभिनी खे पसंदि थो करे हुन करेद ऐं हिन खां पोइ फरमाए थो ंदा बदिन वोह आला जमे हिम इदा याओ कदीर हुन टीं आयत आहे हुन फरमाईंदी आसमाननि ऐं ज़मीन जो बणाइण ऐं जेके सदन विच में चुरंदड़ पखेड़ियाई तन जो बणाइण संदसि निशाननि मां आहे ऐं उहो जॾहिं घुरंदो तॾहिं सदन गॾु करण ते वस वारो आहे जॾहिं हुनखे गॾु करणु चाहींदो त उन वक़्तु करे वठंदो आयात ई ख़लुस समावातियो हलंदु जेकी उहा ख़लकियो अथसि आसमाननि ज़मीन में उहो हुननि जे निशाननि वञा आहे हुननि जे आयात वञा आहे ममा बस सफ़ी हिमा मिंदा बतिन ऐं जेके पखेड़िया अथसि जानवर धरती ते वहू अला जमे हिम हिज़ा यशाओ क़दीर ऐं हू हुननि जे जमा करण में जॾहिं चाहे हू क़ादिर आहे जॾहिं चाहे तॾहिं हू हुननि खे जमा करे उन में हू कुदरत रखे थो हुनजो वस जी ॻाल्हि आहे कॾहिं जमा कंदो हुकुम कंदो बसि जमा थी वेंदा त भई अचो जमा थियो बसि जमा थी वेंदा हुनजे हुकुम जी देरि आहे बसि हुन खां पोइ फरमाइदाबु हिते फरमाइद जेका मुसीबत तव्हां ते अचे थी असाब मुसीबत जेका थिए थी जेका थियण वारी शइ सां थिए थी यानी मुसीबत जेका तव्हां ते थिए थी सो स्विमा कसबत आयदी कुम्भ तव्हांजे हथनि जेकी कयो आहे यानी घणी जेको तव्हां ते थिए थो उहो तव्हांजे लछण जे करे तव्हांजे के जे करे ऐं जेको हिंदू वीचार चवंदा आहिनि त हू पंहिंजो कर्मा जेको आहे जेको कयो था उहो भोगींदो जेको कंदव उनजो नतीजो भोगींदो त इहो उहो आहे असां वकुम मुसीबतनि स्व बीमा कस्बत आदीदी कुम्भ तव्हांजे हथनि जेको कमायो आहे उनजे करे ई तव्हां सां थियो आहे जेका थिए थी भई मुसीबत वयाफ़ू आहिनि कसीर हालांकि अलाह ताला घणियूं शयूं तव्हांखे माफ़ु थो करे छॾे उहो सभु सभु कंहिं शइ जी वटि पकड़ कोन थो करे तंहिं करे घणा त तव्हांखे फबियो वञे हलियूं जेके ज़ुल्म करियो जेके बदमाशूं करियो जेके ख़राबियूं करियो था उहे तव्हांखे फबियूं थी वञनि पर पोइ कॾहिं पकड़ करे थो पर पकड़ जॾहिं करे थो त इहो न सम्झो त तव्हांखे न नाहक पकड़ियो अथसि तव्हांखे ज़रूरु कंहिं न कंहिं ॻाल्हि जे नतीजे में पकड़ियो अथसि पोइ इहा ॻाल्हि तमामु वरी ॿिए ॿियनि हंधि फरमाई त पोइ मां असां हुकुम मुसीबतुनि इलाह बि इज़न अलाह का बि मुसीबत तव्हां तव्हां ते नथी अचे सवाइ उनजे जो अलाह ताला जो हुकुम थो थिए इहो हज़रत इमाम ज़ैन आबिदीन रज़ी अलाह ताला आन जॾहिं हज़रत हुसैन खे शहीद कयऊं पोइ हुनखे वठी विया हुनजे फैमिली खे ॿारनि खे वठी विया दमिश्क में पोइ हुते यज़ीद जे साम्हूं बि यज़ीद चयो पंहिंजे हज़रत इमाम ज़ैनल आबिदीन खे त ॾिसो छा थियो तव्हां सां पोइ हज़रत हज़रतादीन फरमायो पंहिंजो मुमा वखु मुसीबत अलाह बि इज़न जेका मुसीबत अचे थी सा अलाह जे हुकुम खां सुवा थी अचे पोइ हुन वरी पंहिंजे पुट खे चयो पंहिंजे जदीद त तूं जवाबु ॾे हिन जो पोइ हू त वीचारो मूं खे बेवकूफ़ हुयो मूंखे अकुलु कोन हुयो एतिरो पोइ हुनखे सम्झ में कोन आई पर पाण वरी छो त पाण क़ुर ॼाणंदो पोइ उन वरी हीअ आयत पढ़ी फमा असा वखुम मिन बे मुसीबतुनि बेमा कसबत ऐं खुम त मतिलबु त चए पियो त हज़रत हुसैन जेको आहे सो छो जो बग़ावत कई आहे मूंसां तंहिं करे हुन ते अहिड़ो थियो आहे पर हाणे इहा ॻाल्हि कोन्हे अलाह ताला जे हुकम ते हुयो मतिलबु त हज़रत इमाम हुसैन सही हो ऐं पंहिंजो यज़ीद जेको आहे सो पाण डायरेक्ट हुते कोन उहो हज़ारे महिल परे हुते हुई ॻाल्हि पंहिंजी करबला में पाण जीअं थियो पोइ हाणे अल्ला ताला पंहिंजो हिसाब किताब कंहिं खां वठंदो पंहिंजो अल्ला ताला बख़्श करे असांखे ॿियनि खे कहिड़ी सोच आहे माण्हुनि जी कहिड़ी न आहे पोइ हाणे ईअं कयो पर इहो ॼाण मूं कई अथई त हीअ लफ़्ज़ जेके आहिनि भई मुसीबत इहो टी आया त हुन खां पोइ हिकु टीह आयत फरमाए थो न फिलायत त तई जेके असां त आजिज़ नथा करे सघूं अलाह खे धरती ते मतिलबु त ईअं न आहे त बेवस करे छॾियो तव्हां हुनखे जंहिं माण्हू विढ़ंदा आहिनि को मुक़ाबिलो कंदा आहिनि डोड़ डुक जो हिनजो हुनजो त पोइ हिकिड़ो ॿिए खे छॾे वञे पोइ हिते हुनखे आज़िज़ु करे छॾे मौजीन उमा तुम बि मौजीन ई न फ़िलहाल उमा लखमिन दून अलाह वलीन वला नसीर तव्हांजो को अलाह खां सवाइ को वली कोन्हे को अलाह खां सवाइ को मददगारु कोन्हे को या हिकु थी आया थी वोमेन आयात आलाम हाणे हीअ अहिड़ी आयत आहे जहिड़ी सूरत रहमान में आहे त जेके घुमनि थियूं पयूं ॿेड़ियूं उहे अहिड़े नमूने जहिड़ो ॼण पंहिंजो वोमेन आयात हिल जवार झंडनि वांगुरु अहिड़े क़िस्म जी माना जी आयत आहे ॿ टियों नंबर साईं ताज महमूद अमरोठी साहिब जी त माना था ॾियूं वरी त पंहिंजो त बि मौज ई न फ़िलहद घुमा अलाह वली वला नसीर त माना ऐं अमी ज़मीन में भॼी आज़िज़ करण वारा न आहियो यानी अहिड़े हंधि कोन लिकी वेंदो अलाह जे वस खां ॿाहिरि वञो हलिया ऐं अलाह खां सवाइ अव्हां जो न को कार आहे जेको तव्हांजा कमु करे न को मददगारु आहे न को वली आहे न को नसीर आहे बटी न वयात वमिन आयातारे कल आलाम संदसि निशाननि मां दरिया में जबलनि वांगुरु जहाज़ हलंदा <clears throat> अहिड़े नमूने जी आयात रहान रीअ हाणे जे मुतालीअ <clears throat> वज़ाहत त जेकॾहिं हवा खे बंदि करे छॾे यसकिन रीअ फैल माना हिन जी जेकॾहिं ख़ुदा घुरे त वाहन खे झले पोइ ॿेड़ा दरिया जे पुठीअ ते हलण खां बि रहनि हवा बंदि थी वञे त ॿेड़ो ॿिठो आहे पोइ जेसिताईं हवा खुलंदी तॾहिं ॿेड़ो हलंदो अॻे इहो हाणे वरी हुनमें इंजनूं लॻायूं अथनि मशीनूं लॻायूं अथनि पोइ ॿेड़ो जेको आहे सो हाणे मशीन जे ताक़त ते हले थो हवा जे ताक़त ते कोन थो हले पर हाणे जेकॾहिं उहो ताक़त न हूंदी फ्यूअल न हूंदो ॿिठो हूंदो जेकॾहिं ख़ुदा घुरे त वाहन खे झले पोइ ॿेड़ा दरिया जे पुठीअ ते हलण खां बि रहनि बेशक हुन में कंहिं सब्रु कंदड़ लाइ निशानियूं आहिनि तंहिं तंहिं सुभाउ जो कमाया हूं ऐं उफ़ो थो करे घणनि खां यानी जेकॾहिं अलाह ताला चाहे त हुन ॿेड़े खे गर्कु करे छॾे पोइ तिथानेक तिथानेक वेठा कंदा वरी असांखे वेठा ॾेखारींदा आहिनि गुज़िरियल साल सॼो साल उहो तिथानेक तिथानेक वेठे कयूं उहो पंहिंजो उणिवीह सौ ॿारहं में शायदि हुयो कयो कयोसि वरी चोॾहं पंद्रहं घणो आहे हींअर ॿ हज़ार ॿारहें में वरी सॼो साल जेको आहे सो उहो वञा टिटानक टिटानक जी ॻाल्हि कंदा बसि हेॾो मज़बूत हो अहिड़ो पर पोइ किरी पियो पोइ गर्क थी वियो हलियो बसि हुन में माण्हू मरी हलिया पर अल्ला ताला जॾहिं कंहिंखे गर्क करणु चाहे त भले टिटानक हुजे भले छा हुजे अलाह ताला गर्क करे छॾींदो पोइ छा कबो इहो बि कोन न बीमा कसबु इहो बि कोन न बीमा कसबु जेको हुननि कसब कयो जेका कमु कयूं अमल कयूं हुनजे करे भई याफ़ अन कसीर अला ताला घणो बख़्श बि करे थो छॾे हर हरू सो कंहिंखे कोन थो पकिड़े महीस ऐं <clears throat> जेको असांजे आयातुनि बाबति झगड़ो कंदा आहिनि से ॼाणनि त कंहिं लाइ छुटकारो न आहे त उन्हनि लाइ हिन में छुटकारो न आहे छुटकारो न आहे थिना मा लहो मिन महीस हाणे हिते इनशा रखूं था भई पंजटीह आयत आहे हिन खां पोइ वरी ॿीहर पढ़ंदासूं चोथों हिसो पढ़ंदासूं पंहिंजो अलाह मफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना सरात المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم